ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו

שמעו שמיים והאזיני ארץ כי אדוני דיבר בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי יד השור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידעה, עמי לא התבונן הוי גוי חוטא. עם כבד עוון, זרם רעים, בנים משחיתים, עזבו את אדוני. ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור, על מתוקו. עוד תוסיפו שרה, כל ראש לא חולי, וכל לבב דהווי. מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכה טריה, לא זורו ולא חובשו, ולא רוככה בשמן. ארצכם שממה, עריהם שרופות אש, אדמתכם, לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמכפכת זרים. ונותרה בציון כסוכה וחרם, כמלונה ומקשה כעיר נצורה, לולי ארוני צבאות הותיר לנו, שריד כמעט. כסדום היינו, למורה דמינו. שמעו דבר אדוני קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. למה לי רוב זבחיכם יאמר אדוני, צבעתי עולות אלים וחלב מריעים, דם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי כי תבואו לראות פניי מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי לא תוסיפו הביא מנחת שווא כתורת תועבה כי לי חודש ושבת קרוא מקרא לא אוכל אבן ועצרה חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי להטורח נילאתי נשוא ובפרישכם כפיכם אהלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו, רחצו, חזקו, הסירו, רוע מעליכם מנגד עיניי. חיבלו הריה, לימדו היטב, דירשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. לכו נא וניבחך יאמר אדוני אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יחדימוך תולה כצמר יהיו, אם טובו שמתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו, כי פי אדוני דיבר. איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בך ואתה מרצחים כספך הייתה לשיגים צובעך מהול במים שרייך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. לכם נאום האדון אדוני צבאות אוויר ישראל, הוי נחם מצרי והיא נקמה מאויביי ואשיבה ידיי עלייך ואטרוף כבור סיגייך ואסירה כל בדילייך ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבר רב. ברכים על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרב ימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. אמן. סמכנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד. אמן. על התורה ואל העבודה ואל הנביאים ואל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני Mekadesh Hashabbat.